Duela irurte, sortu da jatsiko elkarte hori, niz nintzen sorreran eh, zuzenki, ben askifite sartu naiz administrari bezala. Eta orduan, uh, ba asigira, uh, eh, plantan ezartzen, eskal herri mailan, txuku, txuku, egia da, demorartzen duela, uh, zoko guzietatik heldu gira. Eta orduan, uh, permanente bat bat gure elkartean, eta bela hildoak irekia dira, eh, gauza frango bada plantan ezartzeko, eta ezagri duguna lehen uh, maila batean da identifikazio bat, ez da label bat, eh? Kasimer, e, etxaldeak du hartzen osotasunean bere identifikazioa, beraz, momentuko kasik irurgoita amak etxalde gira, ez da iniz, eh? Iagan, eh, Euskal Herri Mailan, baina emeki emeki, mongutienez eh, biologikoan gira, eta gero, ala, beste irizpide batzu eh, martxan ezartzen ditugu, eta bat identifikazio bat, EH-ko identifikazioa, baina ez da baidak asko zuhurnago joiten dira, eh? laborantza mailako gauza frango errespetatzen ditugu, beraz biologikoa lehen maila, mainan gero uh, etxaldearen onditasuna, uh, eh, ez dugu nola nahizka entzatzen gira etxalde txipiak bai gira gure komerzializazioa txipia da, urbiltasuna zaintzen dugu, baina agroekologiaren eh, gibelean urgunago joa iten da. Uh, Arremanak ditugu uh, konsumitzaile elkarteekin, politika mailan uh, gauza frango plantan ezartzen ditugu, ez da mugatzen laborantzari, uh, uh, bizi ikuspegi bat da. Uh, entxatzen gira adibidez ba, energi berriztak argien gaia, hainit badugu. Uh, gure uh, diruak, sosak nun bankoetiko ba, banko batean adibidez. Unkitzen dira ahloa hainit, orduan ahloa hainit zidekia ditugu. Eta ba, hori da entesgarri azken finean, dena dugu eraikitzeko eta eta hierren dena ongi etorria emaiten dugu. Eh? Erlan, xailhanitz zabaltuik dutuzi eta zertan ziste? Zertan gira, orduan, lantzailatan, ebe, entzatzen gira Euskal Herriko provintzia guzietara joitera, hor Nafarroarekin arreman ditugu, uh, agroekologia mailan uh, dira lan taldeen montatzeko, uh, eh, eran barra agroekologia modan den itzada, eh, laborantza ministeritzak adibidez bere webgunean hori uh, uh, jotake aipatzen du agroekologia, bere eredu bezala, orduan, nahi du modan den itz bat dela, baina, Hala, autetxiek, haute sensiblea dira, uh, badakite guk jarten dugunak importantea duela, importantzia bat duela, eta albezain, ba, ekimen uh, respetagarriak ezartzen ditit direla martxan, orduan horiek horietako bat dira, eh, esko jauraritzarekin ere hageman honak ditugu momentuko, eh, euskadiko autonomia eskidegoan, ipar aldean laster izanen dugu itzordu bat elkargoarekin, hala, emekie egira beraz eh, horiek eh, gure ahemanak uh, eh, sendotzen, baina egia arabera, bon, badira, dira, hainit uh, parean ditugunak.